Japanio rapidege rumpas. Novai datumoi, concerne la evoluon de la loggiantaro, alarmigas la expertoin en Japanio. La socio de la Asia Industria Nazio minazas rapide caducigi. La quoto de iunai homoi malcrescas. La economia forto estas en dangero la logiantaro de Japanios rumpas tiel forte, kiel almenao ne plu dum duona iarcento. Kiel evidentigias el datumoi de la Japana registaro, la entuta nombro de Japanoi, je la nombra tago, unua de januaro, malcrescis en de unu iaro je tricent mil octec quar, al circa cent dudec quin como ses milionoi da homoi. Tio estis la oca malcresco sin seque. Sam tempe tio estis la plei forta minuso ecte la comenzo de la preno de compareblai datumoi en la iaro 1968. Expertoi observas la demografian evoluon cun zorgo. La malcresco de la nombro de lo giantoi verschaine habos bremsantan influon alla economia cresco. Da causoi por la malcresco, la observantoi povus trovigi precipe en la campo de por familia politico. La nombro de nascoi falis je 2,9 procentoi al 981 mil 202 cae tiel alla plei malalta nivelo ecte almenau la iaro 1974. Pluai recordai ciferoi pli clarigas la dimension, ie ciu la Japana socio nun tempe directigas alla tro agigio. La quoto de la agio gruppo, ecte sestec quiniaroi, estis cun dudec sep como du procentoi, tiom alta ciel neniam antaue. Tio signifas? pli ol quarono de la Japanoi i trovigas en pensiula agio. Tio grand mesure chargas lautio la sociala in sistemoin. La nepa generatio amplexas ali flanque nur tre mal multa in personoin. La quoto, cion presentas infanoi cae geiunuloi gis la agio de dec quariaroi, en la entutad logiantaro, falis lasta tempe al recorde malalta nivelo de ancorau nur dec tu como sep procentoi. La mixo el pli altigianta vivo d'auro, ca el tendenzo al extreme malfortai iaraloi, cun malmultai nascoi, devigas la japanan publicon al repensado. Japanio comenzas malfermigi pli cae pli por la temo en migrado. La nombro de la registritae exterlandanoi pli altigis, je la nombra tago, je ses como nau procentoi al du como tritectu milionoi da homoi. La registaro en Tokio pli fortigas sia in clopodoin, logi precipe studentoin, cae alte qualifita in faculoin el la exterlando al Japanio la in tuta nombro de la logiantar de Japanio, do heimlandanoi cae registritae exterlandanoi, mal crescis laula indicoi tamen je 0,1 procentoi al en tute cent dudec sep como nau milionoi da personoi. La Monda Banco antaune laste indicis la nombron de homoi sur base de proprae calcul metodoi Et cent du dexec como nul milionui.